El sábado me voy para el baile, largo una historia que donde pinta la hacer Todo me la andan comentando, dice que me vieron con coronas en la mano. También con un chantón, también no un esquí. Esta noche estoy cartón y arrancó para la El pato va a ser por todo y me dejó subir. Sabe que la gata campeona está ahí, ahí, ahí. Y yo que quería subir ahí, ahí. No veía nada por el humo de la madre ahí. Y yo que quería subir ahí, ahí. La gata más fina está ahí ahí, no veía nada por el humo de la madre ahí. Y yo te quería subir ahí, ahí, la gata más fina está ahí. que no levanta las manos, está zarpado de cornudo. Este es el nuevo himno de regreso a clase para todas las maestras que estén pendientes a las niñas que andan en los carros. Ching. Teo, hija de... Yo estoy con tu amiga, encima atrevida, esta noche puro nuevo y en la bebida, de mi pingo no se olvida, le gustan los turros que están al día. La llevé lo telo, telo, vuelten, toma, toma, vuelten, vuelten. Así, hija de... Esto se picó, Sato DJ. Estás escuchando a DJ Gabriel.